для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. На кірмашы народу і праўда прыбывала. Плошча запаўнялася вазамі, людзьмі, гусцела і станавілася ўсё цясней. Рос шум, гоман, крыкі. Зусім блізка каля суседняга воза сталі таргаваць карову. Жанчына, завязаная з рэбным шмаццём замест хусткі, і мужчына ў абношанай абадранай свіце, напэўна, муж і жонка. Нясмела неяк падазрона аглядвалі карову, абгладжвалі мацалі рудую рагулю, недаверліва слухалі другіх жанчыну і мужчыну, якія расхвальвалі свой скарб. Хваленне гэтае было відаць, не толькі не ўлагоджвала купцоў, але нават павялічвала іх недавер'е. Яны слухалі, прыглядваліся да каровы ўсё з большай падазронасцю, а неўзабаве адступіліся зусім, пабраліся між людзей пра нешта шэпчучыся. Неўзабаве яны з той жа недаверлівасцю, прыдзірлівасцю разглядвалі і мацалі другую карову. Ааа! Купцоў снавала ўсё больш і больш на кірмашы. Шукалі, пыталіся, таргаваліся, ішлі далей. Руху гоману было хоць адбаўляй, але гандалі шоў вельмі скупа. Ва ўсялякім разе тут, дзе стаялі чарнушкі са сваім возам. Усе прыглядаліся, пыталіся, і амаль ніхто нічога не купляў. Ні ганну, ні бацькоў яе такое становішча ніколькі не здзіўляла. Яны былі і самі такія ж, як людзі, што снавалі перад імі, някіткія, разважлівыя палішукі, ледзь не кожны з якіх сто разоў прыцэніцца перш чым купіць. А чаго тут было здзіўляцца, калі прадаўцоў так многа, а грошай у купцоў лічаныя капеечкі. Не здзіўлялася таму і мачыха, толькі ж вельмі было сумна стаяць ёй, чакаць попусту. І нудзячыся, пакутуючы, злучыся, яна як бы не магла ўжо бачыць, што чакае попусту і марнее не адна, што так жа марнеюць амаль усе паўсюль накірнавшы. Бачыла добра яна, Толькі воз, які нібы знарок тырчаў перад вачыма і на якім заваблівы чырванелі гаршкі, макатры, міскі. Ёй так трэба добры гаршчок і хоць бы дзве місачкі. Трэба, а купіць не купіш, не бяруць нічога і грошай няма. Ай, пакуль тут прадасі што-небудзь, ніводнага гаршчка не застанецца, сказала мачыха. Ну трэба ж такое там, як на ліха, ціснуцца жанкі, круцяць перад ёй недаступную чырвань гаршчкоў, быццам дражняць. Застануцца, абыякава сказаў чарнушка. Не этае, так другія. Мачаха не магла ўтрымацца. Швендаюцца, швендаюцца раззявы, толькі з панталыку збіваюць другіх. Тут хіба дабрацца за іх купцу? Дабярэцца, калі паявіцца, адказаў ёй чарнушка. А дабярэцца ге, Мачыха не верыла. Не верыла яна і тады, калі купец гэты нарэшце падышоў, хоць чула, што ён не разявака, што пытаецца, па чым у юны не так сабе акупіць хоча. Яна ведала: У юноў блізка не прадаюць і заламала паў рубля за нізку. Купец здзівіўся: О, паў рубля, А што ж? Дорага можа, Яна прамовіла гэта так, нібы гаварыла: « Ды ці павернецца язык у каго-небудзь сказаць такое. А сама са страхам сачыла, ці хоць не напалохаўся, не збіраецца адступіцца яе купец. Стараючыся не выпусціць, заспяшалася мякка лагодна. Ну вы ж паглядзіце, колькі іх тут у адной нізцы. Вы бачыце, колькі? Я жажно палічыць не палічу столькі за цэлы дзень не набярэш. Яны ўжо, як забярэцца ў твань, каторы капай, капай, пакуль выкапаеш. Тут жа мяса колькі ў гэтых грыбчыкаў. Ой, толькі што яны сушаныя, А мяса якое? М -м, это не якая там смярдзючая рыба. Гэта ж грыб у юн. У юн-то у юн, купец яўна збіраўся адыходзіць. Мачыха бачыла гэта. Надзея гатова была вось-вось прапасці. Чарнушчыха за чаем падалася да купца. Ну добра, дорага, А вы скажыце сваю цану. Ну па 19 мо. Па 19. О, ды гэта ж О, Я ж вам і так можна сказаць за нішто аддавала. Мачыся зноў трапіўся на вочы, вось з чырвонымі гаршкамі. Ну няхай бярыце колькі штук. Ён браў усе дзесяць нізак у юноў, хопіць мабыць і на гаршчок і на дзве міскі. Ну павінна хапіць. Ешце на здароўе, сказала мачыха. Ледь чалавек адышоў, затульваючы нізкі рукавом паліто, Мачыха, сціснуўшы грошы ў кулаку, хутчэй заспяшалася да воза гаршкамі і міскамі. Яшчэ здаецца не позна, не ўсё прададзена, толькі хутчэй трэба. А во ж хутчэй трэба ўжо зусім мала астаецца, а жанчыны ідуць і ідуць. Яна вярнулася назад, паспакайнелая і шчаслівая. О, придбала. Мачеха позвонила по горшку сухими косточками пальцев и послухала. Ой, а гамонять, як званы, посуд добренный, только что дороговизна. Обгарнувший миски и горшок сеном, яна укладывала их у возе так, каб барани бог не разбились эти капни у крах, який-небудь лайдак злодей, каб не пакралі, х тут бадзяецца процьма. Калі зноў пачала выглядваць купцоў, заўважыла неспадзявана: У натоўпе паявіўся яухім. Ён ішоў з ларывоном павольна, штурхаючыся з папяроскай на губе і паглядаваў на ўсіх з задаволенай задзірлівай усмешачкай: Эх вы, людзі, мурашкі вымітуслівыя, драбяза п'яны ці так проста схмялеў подумала мачыха малады багаты усё ўдаецца абы захацеў зачапіць мабуць хочацца каго-небудзь кеп паказаць які ён ды хто ён мачыха замахала яму рукой я ў хімко ён заўважыў чарнушкаў пайшоў да іх Ну, як торг? Голасна, зухавата запытаўся Яўхім, акідваючы позіркам тое, што ляжала на возе. О, да вы тут за вечка мяне урокам баіцеся разлучыцца. І ён зарагатаў. Ай, не бяруць авечак гэтых, грэц яго, спакойна адказаў яму чарнушка. Ой, не глядзяць, Яўхімко, дадала мачыха. А мы думалі, што разлучыцца баіцеся, — падтрымаў Яўхіма Ларывон. Ён як бы чакаў, што і Ганна засмяецца на жарт, але ў той нават кончыкі губ не варухнуліся. Яўхім стрымаў рогат, але глядзеў усё ж весела. «Дак, кажаце, авечкі прадаяце? Дак чаго ж ж, не купляюць іх? Купцоўунь колькі? Ад, купцы ты сказаў!» Разяваки эту яухімко, не купцы, адказала яму мачыха. Ну е разяваки, а ей купцы, трэба толькі ўмець знайсці іх ды да зачапіць на кручок, сказаў Яухім. А зачэпіш іх. Яухім раптам адарваў прыклеенную цыгарку, кінуў пад ногі і рашуча сказаў прыяцелю: Ларавон, трэба купцоў знайсці на авечак. Ну, калі трэба, дык хадзем. Зірнуўшы на Ганну, Яўхім спрытна павярнуўся і ўрэзаўся ў натоўп. сустрэліся з гарадскім чалавекам у кароткай паддзёвачцы з заечым каўняром і ў пальчатках. Спачатку ў двух: купец і ларывон. Яўхім падышоў толькі пасля таго, як чалавек паглядзеў авечак і стаў прыцэньвацца. Падышоў нібы незнаёмы, падміргнуўшы чарнушкам, каб маўчалі, і сур'ёзна голасна запытаўся. Чые авечкі? Лрывон адказаў: « Ды тут ужо е купец. Яўхім грубавата штурхнуў чалавека, як бы адціскаючы яго. Мала што е. Мы паглядзім яшчэ, хто лепшы купец. Ён зірнуў на чарнушку, вашы авечкі. Мае? Не лезь, як бы злаваў ларывон. Тут жа е купец. Ён першы прыйшоў яго чарга першая, Ну не сунься, чуеш, не замінай. Першы ды горшы. Ён год таргавацца будзе. Яўхім, здавалася, хацеў, што не было перахапіць апечак. Ён нават залез рукой пад паддзёку, як бы хочучы дастаць грошы. Але калі скос азірнуў на купца, раптам убачыў расчаравана то і не думаў хапацца браць авечак, аддаваў сваю права яўхіму, не спрачаючыся, нават ахвотна. Эх, не зачапілі, падумаў Яўхім. Не ўдалася гэта выдумка і з другім купцом, якога прывёў Ларывон, і вось толькі трэці. Задзірысты кірпаносы вясковы хлопец у расшпіленым шынялі, калі Яўхім нахабна ўлез у яго гаворку з чарнушкам, абурана загарэўся. «Авечак я напытаў!» Мала што напытаў, напытаў не купіў. Яўхім палез к чарнушку, па чым прадаяце. Хлопец раззлаваны адрэзаў. Я бяру гэта хавечак. І ён нашалелы выхапіў з кішэні гімнастёркі кашалёк, стаў адлічваць акуратна згорнутыя рублі і важкія медзякі. Рукі яго з крывымі неспакойнымі пальцамі непаслухмяна дрыжалі. Эх! «Дешево продали!» – пашкадаваў я ўхіму голас. «Я болей даў бы!» І ён падміргнуў Ганне, якая сачыла за ўсім дзіўна сумна, і адышоў быццам бы незадаволены. Аднак, як толькі хлопец у шыналі, ведучы, ведучы ўжо сваіх авечак адышоў ад чарнушкі, Яўхім вярнуўся да воза і гарэзна, голасна зарагатаў – О, а ўсё-ткі адзін папаўся, сказаў Яўхім. А мачыха, павесялелая, амаль шчаслівая, глянула на яго захапленнем. Вось жа малайчына той Яўхім, сапраўдны зух. Ой, дзякуй табе, Яўхімко, выручыў ты нас выратаваў проста. Мы б тут да вечара пратырчалі б, і ці то збылі б, невядома. Глядзець ніхто не хацеў, згодна адгукнуўся ганнін бацька чарнушка. Яўхім адказаў сціпла, ай наўчаго ну, тут дзякаваць, як чужому ўсё адно. Свае ж цяпер сказаць, адна сям'я. А вось свае. Гэта праўда, Яўхімка, сказала яму мачыха. Яўхім закаханымі вачыма зірнуў на ганну. Дакмо, пройдзем паглядзім дзе што робіцца тут а ае э, ідзіце ідзіце ахвотна падтрымала яго мачыха аганна не пярэчыла не толькі таму што нявесці нядобра было б пярэчыць жаніху свайму будучаму гаспадару але і таму што даўно хацелася ёй у людскую мітусню якая здавалася таіла ў сябе столькі цікавага Ох, гэты кірмаш! Стоючы каля воза, яна бачыла так мала, ды да і стаянне гэта надакучыла да ліха. Гануля! Бацька адазваў яе ў бок і цішком, як вялікі дарунак, даў скамечаны потны рубель. Ну, можа, захочаш купіць што-небудзь. Ганна падзякавала, загарнула паперку ў насоўку, падаховай двух дужых хлопцаў рушыла к другім вазам у мітусню і гоман людскіх натоўпаў кірмашу. першы час побач з яўхімам чула яна сябе няёмка як бы не дзяўчына ўжо нявольная жонка яго але няёмкасць гэта неўзабаве прыціхла адышла увагу думкі яе захапілі відовішчы кірмашу вось дзед стаіць абапёршыся на воз мабыць чужы стаіць нібы дрэмля На плячах дзеда вісне нізка звычайных лазовых лапцяў. Здаецца, не прадаў ні аднаго, а колькі корпаўся з імі з гэтымі лапцямі, як пэўна натаміўся, цягнучыся сюды старымі нагамі. Жанчына таксама немаладая, хваравітая, трымае на руках ношаную пафарбаваную лушпайкамі цыбулі зрэбную сарочку яшчэ адна за возам за скруткам палатна стаіць. А вось хлапчанё бялявае з насцярожанымі дзікаватымі вачыма прадае шапку кубанку. Скураны верх гэтай кубанкі вышмараваны да белага колеру. Яухім наблізіўся да гэтага хлопца украў подскочыў ён раптам да яго сам-то украў а от зараз праверым от зараз у міліцыю пайду сказаў яўхім а вось ідзі заві хлапчук глядзеў адважна а потым неспадзеўкі яны варухнуцца не ўправіліся мельх і знік між вазоў і людзей от шпана покруціў галавою яўхім рагучачы з адабрэннем як верабей здзе дома мабуць яухім і цяпер ішоў штурхаючыся весела задзіраста пакрыкваючы каб расчысціць дарогу там і тут спыняўся каля вазоў каля людзей якія шкадавалі і прадавалі усякае ўсё разглядаў жывёлу товар быццам прыцэньваўся цётка А пачом шкілета гэтага прадаеш? — запытаўся ён, паказваючы на карову, што задуменна жавала сена. Карова была як карова, не вельмі худая і цётка пакрыўдзілася. Сам ты шкілет, байструк салдацкі. О, я не байструк, тётка. У мяне і тата, і матка е. От яны знаюць. Яўхім кіўнуў на Ганну і Ларывона. Ларывон пацвердзіў: "Е" От чуеце? А пры шкілет я так, смешкамі, а вы ўжо ругацца. Хіба ж я не бачу, што карова ў вас. Хоць на выстаўку малака, мабыць, дае заліцца. Жанчына глянула недаверліва, прамаўчала. Але Яўхім не адступіўся, вельмі сур'ёзна дзелавіта запытаў: « Дык, па чым же прадаяце? Жанчына завагалася. Трыццаць як аддаць. Дорого! Яўхіма ж губы паціснуў, столькі заламала за карову. Ну а ты, сколькі б даў, спытала жанчына. <laughs> Я бясплатна не ўзяў бы такую здыхляціну. І ён зарагатаў проста ў вочы ашалелай жанчыне і пайшоў сабе далей. Ларывон падаўся ўслед таксама душачыся рогатам. От упёк ты яе, упёк дык упёк. Толькі Ганна, яна не смяялася. Ёй было нават шкада гэтай жанчыны. «Нашто табе гэта?» – спытала яна ў Яўхіма з дакорам. «А чаго ж не пасмяяцца?» – адказаў Яўхім. «Дзе ж пасмяяцца, як не тут?» Дурэючы, ён ціха заспяваў – Мы на гора усім буржуем, Мировы пожар раздуем, Мировы пожару крыві. Господи, благослови! Яму відаць гэтая песенька здавалася потешную, цікавую, як ларывону, які гудзеў за ім. Ганна ж, быццам і не чула іх гарэзнага спеву, поўнічыся ўся адчуваннем вялікага чалавечага віру. Усё было дзіўна перамешана на кірмашы. Вазы, каля якіх драмалі пакорліва і сумна падласыя. Рагулі, якія ціснуліся з вазамі. На вазах бялелі цэбры, бочкі, наравістыя бараны і неспакойныя свінні варушыліся між вазоў з лазовымі каробкамі, кашамі і кошыкамі, коламі, абадамі. Мяшаліся галасы – Беднае жывёльскае зборышча ўплятала ў людскі гоман рыканне, ржанне, бэлканне, рохканне, прарэзлівы віск. «Казу! Або казу прадаю! Каму каза трэба?» – крычаў нехта. «А дзеўкі няма ў цябе?» – заргатаў Ларывон. «Мне б дзеўку!» «Або венікі, венікі, бярозавыя венікі, хоць хату падмесці, хоць памыцца, бярыце венікі!» Чаго тут толькі не было – і граблі, і граблі і зубы для граблей, нават лаза, верчыкі лазы на лапце. Усё, што можна і няможна сцягнулі людзі сюды, каб прадаць, каб агораць якую капейку, памяняць на нешта. І колькі ж іх было гэтых людзей, колькі ж было іх клопатаў, жаданняў, надзей, вось яны гамоняць, клічуць, і з гэтага боку прыпяці, і з другога зарэчнага. Ты, якія за ракой цераз вялікую ваду перабіраюцца. Ім прыйшлося перад паромам выстойваць, лодкі шукаць, а ўсё ж прабіліся, сышліся з гэтым берагам, зліліся ў адным гаманлівым разліве на юравіцкай плошчы. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.